Nu är det tid att vi alla tar strid och förvaltar det vikingarv som vi fått och gör oss av med varenda jugoslav och skickar hem varenda slem hottentott. Kom, låt oss jaga dem dit därifrån de kom och sen inte släppa någon jävel över bron. Ner med det utländska, framför det storsvenska, framför det svenska i vår svenska nation. Ja, bort med Bernadotte ifrån vårt kungliga slott och bort med hans invandrarkärring och sen skickar väl vi då iväg Pascalido och Paolo Roberto och Ludmilla igen. Väck och kaputt med Billy Butt. Han är en icke längre önskvärd person. Ner med det utländska framför det storsvenska, framför det svenska i vår svenska nation. ledes och får och ledes kamera och klocka, telefon och kompass. Bort med Johnny Walker och bingo och poker och fotboll och glass och pizza och negerjazz. Bort med bananerna och utländska vanorna. Ut med pekingesen och av joggskorna. Ner med det utländska, fram för det storsvenska, fram för det svenska i vår svenska nation. med och sifferhelvete och bort med alla utländska ord likaså.